none abarundi baba muri ico gice c'isi giteye imbere bofasha iki abarundi mu iterambere abo barundi baba bafise imigambi bafitiye uburundi dufatiye ku mugambi w'igihugu w'iterambere boba bipfuza iki kugira ngo imigambi bafitiye igihugu c'uburundi ije mu ngiro vyoroshe nivyo dushimikira ko muri kino kiganiro abari mu makungu rero muraheza mutwakure muzi neza ko kino kiganiro ari mwebwe cagenewe mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu Eric Uwimana niwe ari mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoro muri kumwe na Alain Desire neza babagaho kugira rero tuvuge neza iyo migambi y'abarundi bari mu karere ka Scandinavie ni mu buraruko bwa buraya muri studio turi kumwe n'umutumire turi kumwe na Maker eh, baca mu gwanko no muri komite irongo yishirahamwe ry'abarundi bari muri Swede ishyirahamwe ryita ryitwa One Heart Burundi ni mu congereza amahoro neza ndadubake kaze muri karadiridimba murakoze kujubuto umwanya mhm. eh, tubandanije rero na kino kiganiro murumvise ko tugire tuvuge cyane cyane uruhara rw'abarundi muba mu karere ka sikandinavi ibihugu twamaze kuvuga bimwe bimwe bigize ako karere uno munsi abarundi eh, muri ako karere ka sikandinavi banganiki makeya eh, murakoze kuri ikibazo abarundi tuba muri sikandinaviya bariko baragwira bariko baba benshi mm. kuko umuntu ajyagaje ku kugeranya nka swede yariyo igihugu gikuru muri Scandinavia mu nini eh, hari hariya abarundi baba bihumbi bitanu by'abarundi mm-hmm. hanyuma muri norvege barababa ibihumbi bitatu mm-hmm. danimarike ibihumbi bibiri mm-hmm. finirande nk'amajana atanu gutyo mm. ego abo barundi none bari mu mashirahamwe twavuze ko eh, nkamwebwe muri mwishirahamwe muri Sweden ishirahamwe ngo one hat Burundi ni mu congereza turaza kurigaruka ko mu kanya ariko nk'aba barundi usanga muri Sweden Denmark Norvege bari mu mashirahamwe bahurikiyemo cyane cyane nk'abarundi bari mu makungu eh. nk'ubu dufatiye muri suwede iri shyirahamwe one hat burundi tubona ni ishyirahamwe byanditse mu cyongereza mu kirundi twavuga tuti uburundi umutima umwe eh, kumbure nimba ari uko rifise intumbero imeze gute eh, one hati burundi Eh, kigeze ku byagwa na wani heart world rero mm-hmm. aha mu burundi hazubaho icyicaro tukagira ibikorwa by'iterambere dukorana n'u Burundi hamwe na Swede niyo nzitumbereye nziza yo kunywana mu migenderanire mm. mbere kandi nzira ishika mm-hmm. no kuri byose twiyumvira tondera ibigendanye bimwe twita iyo dukeneye ibyangombwa dukenera dukenera kuri ta Burundi turakora turakorana na ambassade iri mu budage mm. ah. ariko haraba hafi ntabwo wasi hafi na gatoyi mm-hmm. mugabo turagerageza kuko eh, ntako ubonetse ashahira gucumbagira mhm. mm. ego me tube turabwira abarundi bari mu makungu cyane cyane banyaruke kutwakura kugira ngo nabo baraza kugira intererano batanze kumbure babaze n'ikibazo umutumire make turi kumwe umurundi umwe mu baba muri Suwede ari no mwishira hamwe One Hat eh, Burundi ari naryo bagira bati bagomba gukoreramo kugira ngo bashike kwiterambere mu gufasha igihugu eh, tubandanije rero muri ako karere make niyihe migambi muvuga muti mumaze eh, gushika ko canke mufise eh, kugira ngo mushobore gufasha mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi eh, murakoze ku kibazo ko niyo niyo mutima w'iyo wani hate Burundi mm. kuko bivuze koko tuzoshira inguvu mu kwigisha mu kwigisha kimwe twita mu gifaransa kuba umu entrepreneur mhm, kwiteza imbere kwiteza imbere wowe nyene mhm. eh aho cyane cyane nugwaruka nugwaruka cyane mhm. hanyuma tukazo tukashimikira ku bisata bikuru bikurumba tuzigisha turavye nk'ivyo nk'ivya tourisme bibwa yiteza imbere gisata cingenzi eh, uburimyi eh, amashamba eh, twebwe tukafasha kongera amasoko mm-hmm. yo gushoramwo ibyo nk'iburundi bimbuye mm-hmm. mu gihe hazaba hari umwimbo mwinshi mm-hmm. abo mu gihugu bashoboye gufungura bose bakwiwe natwe tukabona ko dushobora kubasaba bakaduha bikenya mu mahanga iyo turi Mhm. Ah, cyane cyane kuri ibi bisata navuga ati ni bisata muvuze bishika nka bitanu duhereye ku ca mbere kijyanye no gushimikira guhimiriza abantu kwiteza imbere iki gikora gute eh, iki tuzogikora tuzogikora ku bikogwa mhm. ku ko guteza imbere nk'ubu natwavuze ibyerekeye eh, ingenzi mhm. Eh, hariho inzu duteganya kubaka ku ntara zose z'uburundi imwe imwe mm. eh, ariko tuzohera ku ntara ya kayanza mm. niho twashinze igitanguriro eh, mm. ku buryo komine rango yabaye izoba pilote mm-hmm. hanyuma n'iyindi nzu izoba yubakwa mu kayanza hafi y'ikibira mm-hmm. izo nzu nta zo mu wundi bamenyereye ni ukuvuga izuba yubatse mu bijyanye n'uburyo bujyanye n'ubwa kera bivanze na bushasha eh. ubwatsi kera ni ubwoko bw'inzu bubakwa muri muri suwede mm. izo nzu zifise intumbero nini yo kwagura kwiyumvira kwa ekoroji kwiyumvira kurwanya ibyuka bibi mhm. eh, hanyuma iyo nzu inzu yubahiriza ibidukikije yubahiriza ibidukikije mhm. mu ncamake mhm. aho ni mu bijyanye na bya mukerarugendo cyangwa iby'ingenzi ah, tugiye ku burimyi naho urabye Burundi ni gishasha mu bamuzanye kumbure mubona ko hari igituma Burundi mwogira muti bwotera imbere mushimikiye ngaho kugira ngo bumve ko uburimyi atari abantu ba kera b'abakene bo mitumba mm-hmm. bo mihanaguza mm-hmm. ahubwo ko harimo na bizinesi zikomeye ku buryo uzurayimbuye dufate nk'akararo nk'ikawa ushaka kwimbura ikawa hanyuma ugasanga wewe ukaba ufise nimba ari ibindi bikenewe kuzana by'amasitoke byinshi dufate nk'ibijumbu ibitoke ibigori indagara imikeke nk'ibyohonya birashobora kuzana muri karugo turategura gutanguza inzu mm. nka superi maketi Ego hari ikindi nacyo wavuze kuri iyi migambi mikuru mikuru mugira muti mugiye gushyira imbere eh, ati umwimbu ntiwaboneka ukaboneka cyane muzorondera amasoko aya masoko muzoyarondera muri ako karere rero umusanzu mubayemo ubwa mbere tubanza guhera hafi y'iwacu mm. eh, hanyuma turashobora no kwagura kuko canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu zose zifise whatsapp mutanguza akamenyetso ko guteranya hanyuma amajana abiri na mirongo itanu n'indwi uno munsi murumva ko turiko tuvuga uruhara rw'abarundi muri mu makungu mu iterambere ry'igihugu tuko dushimikira ku barundi baba mu karere k'uburaruko bwa buraya aho bita muri Scandinavie ibihugu cane cane ibihugu vya Suède Norvège na Danemark eka na Islande eh, kumbure eh, uri Eh, hano muri studio mufise ibibazo mu mubaza eh, ni maker eh, muraheza mugira mu mumubajije ari mu rwego nyobozi muri komite nyobozi y'ishyirahamwe one heart burundi ishyirahamwe ry'abarundi baba mu gihugu ca suwede hego makeha rero tugarutse hano muravuze iyo migambi mbega iri shyirahamwe kugira ngo rize rishike aho muvuga muti mushaka ko ishyirahamwe rimeze nk'iry'abantu biyunze cyane tuvuze ngo biyunze kumbure ngira sikirundi ariko birasa mwagombye kuja hamwe muri ubwo buryo cyane aho muvuga muti umutima umwe uburundi umutima umwe mwabifatiye kuki hari icyo mwari mwabonye muri kahise kumbure ko hari amashyirahamwe atari amaze gushika kuri urwo rugero ukuvuga abantu dufatanire dusangira ibikogwa nibyo n'iterambere y'igihugu mhm. mhm. nibyo binini bihuza abarundi neza ata ibintu byinshi ata bintu bishaka gusamaza abarundi mhm. eh, mbega mufatiye ku co mwari mumaze gukora hoho eh, ah, ni iyihe migambi mugira muti abarundi muri mu karere eh, ka sikandinavi mwari mumaze gufasha igihugu cy'u burundi bavuye muri diaspora Swede yego kandi hari nk'umwe akora guteza imbere yisunze bya biduka binini binini bitwara ibintu bikamyo hakaba n'uwundi muhinga mu by'umu hanyuma yego imigambi ya kazoza turabona mwamaze kuyivuga na cyane cyane murabye imigambi yari imaze gukogwa ni igiki mwabonye mwogira muti hari hari intambamyi izo nazo mugiye kugerageza kuzitorera umuti intambamyi nk'uko twabivuze mu ntango mm. eh, burya hariho ikintu cyitwa guhuriza ku migenderanire iyisanzwe hagati y'igihugu n'ikindi mm-hmm. mu bya politiki diporomasi ariko twebwe tubabwira kwerekana imigenderanire hagati y'abarundi baba mu burundi n'abaseduwa bw'imigenderanire muri rusange mm. eh, mbega muri suwede eh, tugitangura twabivuze eh, twavuga tuti mu ntangamarara uri kuraraba ibyo bihugu za suwede za danemark za Norvège ni ibihugu cyane cyane ku isi yose bakunda kugira bati ni ibihugu byiza ibihugu bamwe bagira bati biraryoshye no kuba bamwo mbega ni igiki bisumbije kumbure ibindi bihugu mwogira muti mufatira ko kugira ngo abandi nk'abarundi twumve ko twashobora gufatira ko nukuri icyo kibazo gihe ndacyishyura neza kandi nezerewe kuko eh, narabaye mu bihugu bitari bikenya mm. ubwa mbere ho na jena kuba muri canada imyaka itanu mm. umwe wese arafise urugero urugero ko kubaho neza akaronka hajyama n'icajya iminsi yose mhm. hanyuma nimba n'ibyo umuntu akeneye gusaba muri leta hirya no hino naho uba wicaye mu nzu uratelefona byose bigakorwa mu mahoro kandi baguha inyishu yabyo neza mhm. hanyuma no mu mibano haba mu biro canke kuvuzwa mm-hmm. nta muntu ashobora kuza ngo avuge ngo jewe ndaje ndi ndafise ngo ubone ngo harimo umuntu ashaka kugutera igitsure ngo ukuze yaba umwana arubahwa neza kugira ngo mhm. umwana kandi ndabona umwana aza ubwa mbere mhm. umugore akaza ubwa mbere ugira ushikirize nawe ni n'ikibazo mubaza ego samu uragize neza njyewe cyo nagomba gushyikiriza mhm. icya nagomba guhera ko mhm. ni byiza ko iyo mufise umutumire muzoze murabibutsa mubabwira ko ikiganiro baba bariko baragifata amajwi ko gishobora kujya ku rubuga ku rubuga rw'intuze kuri ku rubuga rw'intuze rw'iradiyo isanganiro kandi noneho kiba kiriko kiranacako n'ikibiriraho ku isanganiro we zitatu akaburungu isanganiro akaburungu ore ahubwo rimwe na rimwe nanjye birakunda kunca mu birakunda kuntangaza kubera ko ngize iminsi ndumva abatumire mutumira mu biganiro bya karadiridimba mm. ngira ngo hari igihe bamwe bamwe usanga bafise amantuze amashyirahamwe barongoye mhm. usanga bariko barubakisha ibitaro mu ntara yego ariko siriyake nk'amashure ugasanga siriyake eh, murambabarire ntimukire mu ijambo ndabisabye mbanze kuvuga yego eh, nta na kimwe nituguciramwo eh, ibyo kumbure nabyo nibyo turi ko turakora kumbure icyo cimviro cy'iwawe nacyo kirumvikana kandi natwe nibyo turi ko turakora kuko aba ba makere twatumiye bari muri ayo mashyirahamwe uri kuravuga kubera mu gihe turimo nyakubahwa mumenyesha amakuru tuzokwemera umuntu iyo ari kuri tere ku kintu ariko arakora kuza umuntu avuga ngo abari muri diaspora ngo mu bikini ibindi kandi ukaraba kuri tele ntitumubone ibyo ariko arakora mhm. no kuri radiyo isanganiro kuri icyo kintu ni ukuri turagisabye murabe ingendo mugikora mhm. kuko n'ibyo birasubiza inyuma ndibaza radiyo isanganiro mhm. mu mbabarire ariko ni ikintu cyaguma kigugumiza kitari ku mutima giciye benshi baguma bavuga ariko uyu munsi ndabivuze nk'uko yoba ari igihe ariko serukiye n'abandi bantu benshi mm. bakunda igihugu cy'u ko cyotera imbere Siriyak yego ico nico tuba twipfuza ibyo vyimviro ni iki kiganiro mwahawe kugira ngo mufashe igihugu gutera imbere wewe uri kurumviriza none nk'ubu urashimikiye ku kukijanye n'amagara y'abantu wewe ubona ko aba barundi bariko bavuga ko bariko baja hamwe kugira bafashe mu iterambere aho bakwiye gushimikira ni hehe Ega bama babivuze kuva kera none mubaze ko ari bitaro na bibiri cyangwa igitaro kimwe canke amashuri nk'abiri baba bamaze kubaka mm. ariko rero ikitangaje ni kimwe uco usanga batyo abantu bategera bavuga no ku kw'iradiyo mm-hmm. mutegera mubahereza n'akanya kugira bavuge babibe batumire mu kiganiro mm. ugaca usanga ibintu bamaze gukora biteza imbere igihugu eh, imbere y'uko mu mumwishyura wariko uravuga ikintu kijyanye n'icyo mu karere ka sikandinavi cyane cyane muri suwede muti basumbije igihugu cy'u burundi eh, ariko umuntu ntunge hari uwundi ku murongo alo eh, eh, amahoro neza duze ijwi ah, karibu alex mukamo umukuru w'igihugu yaduteye kugira ngo tube tubashobora kugira icyo twohindura mu gihugu ubwo rero ah, numvise cyane cyane ibyo yari karavuga ari ibintu bijyanye no kwigisha kwigisha ubwo rero ah, nagomba ndamusabe agerageze agerageze kuba ari ijambo dukunze gukoresha sinzi mu kirundi ko turironka ryitwa sipesifike kuba sipesifike agerageze kudu ni ukuvuga atomore atubwire uburyo ibyo bintu ibyo bintu bizokorwa atomore neza kimwe kimwe kwaco ingene co coheza kigakorwa eh uburyo uburyo iyo migambi bafite ukeneye kumenya uburyo izokorwa ucyo tugira ico ico tufashije ico tunganiye cyane tubajije ico tuvuze ari uko twumvise neza kuko ubundi kumva umenga ibintu biravangavanganye nta nimba ari ukwigisha bizokorwa gute nyine kugira ngo babe boshobora gushyika ku irangiro birayi mhm. ugomba ubanze ugume ku murongo ubanze ugume ku murongo abanze agire icyo atomoye kuri iyi migambi ishika itanu yavuze ingene kimwe kimwe bashobora kugishyira mu ngiro kumbure eh, muri rusange eh, ntitwoja kimwe kimwe cyose ukwacu kumbure eh, mu kindi kiganiro ko muri niho twogira tugafata kimwe kimwe ariko muri make ingene bobishira mu ngiro ego ego nibyo dushaka ego ugume ku murongo kumbure nawe uca utanga iciyumviro makeya urumvise alexi icyo ashikirije twari twakibabajije cyane cyane muvuze muti ibijyanye no kwiteza imbere ibijyanye n'ingenzi ibijyanye n'uburimyi ibijyanye n'amashyirahamwe ibijyanye no kurondera amasoko bagize bati amashamba uko uko tubabya duherereye dusaba mhm. ishyamba abana bakuze bavutse mhm. inyuma y'imyaka kuva naho yagifise mu nda mhm. dutembera mu mashyamba iryo ni inyigisho itangwa kuva ku bwana nimba ari ibiti ntupfa gusimbira mhm. Mhm. ko ngo guca igiti kirazira numve ko tuvuze ko tutugira n'amazu tutubaka niba duciye kimwe hazo hatewe ibindi biti cumi mhm. niyo ntumbero byaba ku munsi mhm. ku munsi twese ko tumva ko tubona ko amategeko ari kwahinduka bahimiza gutagira byinshi ahubwo kwambika kwambika isi y'u Burundi mm. ego Alexi ndakumva ndabumva ego kumbure urumvise insiguro atanze atanze akarorero cyane cyane nk'ibyo kubahiriza ibidukikije avuga amashamba eh, rero nawe ufise iciyumviro wumvise n'iyi migambi yavuze ingene abantu barebe hamwe cyane cyane nko muri ako karere ingene bashobora guteza imbere igihugu ufatiye kuri iyi migambi yavuze nawe hari icyiyumviro ya icyiyumviro narifise burya naniteguye kumva uko nyine bategekanya kubikora hanyuma tugire icyo twunganiye kuko urabona nk'ubu mu gihugu reka dufate kuri iki kintu kijyanye n'uburimyi nk'akarorero mm-hmm. uburimyi cyangwa ubworozi cyangwa ibidukikije ni ibyo nyine biri mu migambi yavuze mm-hmm. nk'ubu nk'akarorero turakunze kumviriza abantu bavuga ko bagiye kubikora mm. ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo bari baratanga bari eh, bariko baratanga uko ibyo bintu bigomba gukorwa ngo birangurwe babivuga mu majambo biherera mu nzira gusa ntibirangurwe imigambi ikaguma ngaho kubera yuko itatunganijwe neza hmm. reka nabahe nk'akarorero ah, nk'ubu murabona iryo yarara riri mu gisagara cya bujumbura mhm. yeyeyeye ahubwo ahandi hoho iyo ni imari ikomeye cyane mm. mu bindi bihugu mm-hmm. usanga baratunganije umugambi wo kwegeranya ibyo byose bakaca kubihingura nibyo usanga biriko biravamwo ibiharage bimeze neza cyangwa iyindi myaka imeze neza ugasanga abantu babayeho neza byavuye muri ibyo onya mugabo uraba iyo mari aho ijyamye ngaho ku buterere n'ahandi hatandukanye ako n'akarorero rero utanze rero ga alexi eh, ako n'akarorero ntanze kumbure kumbure iyo aza ku iyo aza kuba yatuzaniye imigambi akatwereka n'uburyo n'uburyo bagiye kubikora kumbure twari kugenda tumwunganira mhm. tukamwereka duti aho onya mwogira uko kuko mu by'ukuri abantu bari hanze bafise ubumenyi bwinshi butandukanye kumbure gusa twabuze twabuze gusa uwo dushira hamwe kugira ngo dushobore dushobore ariko Alex uramaze kumva kumbure hariho abarundi bamwe bamwe mu mihingo y'isi twovuga tuti eh, tuvuze bamwe bamwe ariko hari abarundi batari bake bamaze kuja hamwe kugira ngo bagire icyo bafashije mu iterambere wumvise rero ko hariho abo mu karere kamwe uno munsi turi ko dushimikira kuri Scandinavi wewe icyo ubona woterera uti bawubikora gute kugira ngo bashike kuri iyo migambi bipfuza gufasha igihugu cy'u Burundi Eh, ndibuka mu menyeshamakuru ndibuka mu kiganiro giheze igihe nigera guhamagara ngaho niho twasabye ego kujya hamwe abari hanze baragerageza kujya hamwe ariko buriya nubwo boja hamwe mm. hatabayemo ingufu zivuye mu gihugu ngaho oye mm-hmm. biragoye izo nguvu rero uti byiza yuko izo nguvu byari byiza yuko abari hanze mm-hmm. bofatwa mu mugongo mu bushikiranganji bujejwe bujejwe ico gisata ca eh, diaspora mhm. bakaraba uburyo bashiramwo agatege kugira ngo niburi iburi ari hanze bwose mu mhm. bihugu bitandukanye mhm. bashobore kuregera mbere binashobotse bazane bazane abantu bari mu Burundi bakora ibintu bitandukanye bagende hanze kuja kwiga none byo indege ntiziriwa ziragenda ego ego kumbure boshobora kubazana mhm. tukabatembereza tukabereka tukabereka abandi uburyo bakora ubwo ugasanga ibintu biriko biragenda neza bakiga bagasubira inyuma bigashyirwa mu ngiro twebwe ni ukuvuga hakabaho imigenderanire yuguruye mhm. ego eh, kumbure tuzoheza eh, tugerageze kurondera eh, uwo mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire kumbure no gufashanya n'amakungu kugira ngo abajejwe ibyo bijanye n'abarundi baba mu makungu kugira ngo baheze nabo bashike hano mugira ico mubabajije mutange niyo ntererano eh, kumbure ngira sinzi ko hari akabazo ufise bubaza make hama duha abandi umwanya eh, oya nta kabazo kandi kumbure nikaza kuko ndiko ndamukurikirana nikaza tura turagira ico tuvuze kuko eh, aho ni wacu nta ngorane mhm. urakoze cyane ugira ibihe byiza Alex Eh, murakoze cyane namwe ego tugaruke rero muri studio eh, twibutse abari mu makungu turi mu kiganiro karadiridimba kuri Radio isanganiro uno munsi turi ko tuvuga uruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi dushimikira ku mu karere k'uburaruko bwa buraya naho bita muri Scandinavie muri studio turi kumwe na Maker Bacamugwanko ari muri komite irongo yishirahamwe ry'abarundi bari muri Suède ishirahamwe gitwa One Heart Burundi ari mu makungu rero murabanda bandanya kutwakura inimero irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu canke itandatu n'imwe ubusa mirongo umunani na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kandi zifise whatsapp rero tugarutse muri studio mwamaze kumva twebwe nabwe ko ari one heart Burundi mhm. ariko yavyawe na one heart world mhm. kandi no nutwara one heart world ari ngaha muri Swede mu ari ngaha mu Burundi twazananye kuburyo uwo umuntu muri aba bibaza ko botekana kuko twaviriye hasi icyo kibazo mhm. eh, kugira ngo tugondoze cyangwa twumvikane n'umwe n'igihugu kavukire ka suwede mhm. tumuzane mu burundi mhm. icyo ni kuko twaba neza ko dushaka imigenderanire yisunze ibikorwa by'iterambere mhm. hanyuma amakenga afite y'amajambo ndamwumva mhm. ariko ndamubwiye ko kuva ni ibibuga biri mu gisagara cya bujumbura cyangwa mu ntara hagati ah, ni bujumbura gitega ngote mhm. eh, eh. rero umumva ko bariko bazana ko nje nkamva ndavyemeza nuko hariho n'ibikoresho naje nzanye mhm. mumizigo yiwanje mhm. eh bo ubu naho turi kumwe no muzungu atwa one heart world na na, president wa, wa, one heart Burundi mm-hmm. akaba mbere ari n'umuhinga mu byo kubaka yanonosoye muri Swede mm-hmm. si ibintu bavuga ngo ngo icyo ni ikintu mubwira muti kitomoye mwatanguye gukora umugambi nyezi hari uwundi ku murongo alo genda gutora gutora kubera gutora ego placide placide eh, uwo fata neza aga agatelefone hanyuma nawe ugaheza ugaca ugenda utanze intererano yawe icyumviro cyawe kugira ngo ibi byipfuzo by'abarundi bashaka guteza imbere igihugu bije mu ngiro eh, fata neza telefone hama utanga icyumviro nawe oh, jenda isake neza ariko kumva tanga icyumviro rero oke makeri twubwire ko mu gihe tumenye aho duhera ego wumvise makeha mm-hmm. agize ati mbega none muri iyi migambi yose mwavuze imigambi itari mike eh, nibyo kumbure uko nagenda bivuga ntitwo kwinjira mu mugambi w'umwenyezina kuko byoca biba byinshi ariko muri rusange ngo murafise amafaranga azokora iyi migambi y'iterambere mugomba gufasha uburundi twabwiye ko twabwiye ko kuva mu ntango ko ko basanzwe banimba no ariko bakeneye bakeneye naho naho babishora natwe inzara inzara inzara babishora twe turahazi bo uyu mugwi turi kumwe ndawusigura hariho uri ku rwego mpuzamakungu museduwa turi kumwe ngaha n'ubu tubona ari mu kayanza mm-hmm. bo hari hari ujeje wani hati naso w'igihugu ari ngaha hari ngaha bujumbura akaba ari n'umunjeniyeri mu byo kubaka hanyuma nari nkaba ndabigarariye ngaha mu gihugu kome konsulita rero twebwe tuzokwana tuzokwana ibibumbi bwacu tuzokwana hagati y'ibihugu sagati y'umuntu n'umuntu mhm. iyi ntambwe ya mbere iheze neza iheze neza dusize amasezerano amafaranga aza detema ku kivi mu burundi mbega mhm. none makeha nari nakibajije mhm. kijyanye n'umugambi w'iterambere w'igihugu ayo mafaranga nyine ari hehe nico placide yashimikiye ko amafaranga tuhafise urwego ikigo cyo muri suwede cyo kidusaba gusa amasezerano mhm. yerekana itomoye mhm. igihugu cemeye ko tokora mhm. kandi basonye bakemera atanu kuri e, eh, gushika koko kuco mwipfuza eh, nibyo nibyo ntimubeshe intambamyi zirahari hmm. intambamyi bwa mbere intambamyi zihagaze turi nyine abarundi hmm. tubaho hanze mu bihugu hmm. kuko hariho nk'abarundi rero twe abarundi bwacu nyine twese twese gutuka Burundi iyo turi mu makungu iyo ntabamye kavaho iyo iyo ntambwe ikomeye ikomeye intambwe igira kabiri nuko umwe wese yomya yuko afise umuganda yuzura mu gihugu icyagatatu ni uko kenshi tubiyaga ni uko hoba ni uko nyine hogerageza kubaho ibikorwa bihuriye ko n'impande zibiri kuvuga ukuvuga abasanzwe bafashe Burundi hamwe n’u Burundi bakumvikana ku masezerano arama ni ukuvuga amasezerano ya koperasiyo mhm. yo gufashanya ukuvuga aho naho nyine haracari intambamyi mubona ko eh, migambi iboneka amasezerano aboneka hagati y'abarundi n'abafashanya kumbure bafatanije namwe bwe b'abarundi muri hanze e, ego kuko nabwiye kuba muri Sweden banyugu cyabura mu gihe bo ikindi na cya gatatu ni uko nk'ubu twakwifuza kubona nk'uko nka leta izanye abahinga b'abarundi bakasanga abarundi mu bihugu hanze hariya tubamwo bakaganira kuko hari abantu benshi bafite ubuhinga banarondana n'ukuntu botaha mugabo bidasobanutse ko atabo baraganira avuga ati si babi abarundi n'abantu bakunda ibikorwa mhm. ariko bakerekwa ibikorwa mhm. bivuze yuko umuntu wese ahagurutse akavuga ngo njyewe nserukira abarundi hmm. eh, hari umuntu umuntu ashatse kuvuga izina mm-hmm. arakubisagara hejuru akavugira ati njyewe mpagarikira abakenyezi bose isi yose mbega ahagarika abakenyezi bose eh, bagira ubushikiranganje bwabo aho kugira bazi baharanira ubushikiranganje bwabo imbere mm. yo kubakora ibyo bakora ego ubushikiranganje kumbure burahari hariho n'ubuyobozi bukuru buraba ibijanye n'abarundi bari hanze nukorera ubwo bushikiranganji ntabwo turigera tubona bakorerangira muri abo nyine nicyo bituma usanga mhm. eh, badashatse kubyerekana mhm. ufate nk'ubu uwo akarorero mhm. bafashe amaparisera bagafata ubwire zabo mumenyesha bakunda kubwira bafashe amaparisera bagafata amaparisera angana ibihumbi icumi dufata akarorero bakavuga bati duhaye abantu benshi umuntu wese ariko yakora aze aba no kuvuga yuko azoba ariko araterera Mhm. amahera y'agaciro mhm. azosohoka akinjira mhm. akubaka igihugu hanyuma cya gihugu kikaronkamo amafaranga kakana kakana bo ica kabiri dusaba ko aba ambasade twisaba leta bo dusaba yuko hoba nk'aba nk'aba nk'umugwi w'abarundi muri leta bivuga ko bakuze ugwaruka bosanga abarundi benshi bari hanze mhm. kugira ngo kugira ngo bavugane ingene boza gufashanya mhm. ivyo byose nimba ari leta leta yo yameze ubwa mbere mhm. yego niyo musaba rero uti bashireho nk'ubuserukizi hanyuma naya amasezerano wamye uravuga yego yego kandi leta n'ubu n'ubu iriko eh, hanyuma tuzogaruka kuraba kuri bigeze mbere nk'urongoye iwani hati burundi rwego hejuru asigaye ngaha mu gihugu azuva ngaha mu kwezi kwa gatanu abandi babiri uno munsi bashika um, umwe uno munsi ari ngaha ifu muri hoteli isange iyo ubundi arazamenya kwa gatatu tuzoza turimwo yo muri swede tubazi yuko banyotewe turiko turakora ibikorwa amajambo twamajambo murakoze cyane ni na hano kino kiganiro karadiridimba cuno munsi gice kigarukira twariko tuvuga uruhara rw'abarundi baba mu makungu mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi twashimikiye ku barundi baba mu karere k'uburaruko bwa Buraya ni mu aho bita Scandinavie